la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar hakika mkizihisabu neema za Allah basi hamtoweza kuzimaliza kwani neema za Allah ni mingi innal insana ladhulumun kaffar hakika binadamu ni dhulum ni mwenye kudhulumu nafsi yake binadamu siku zote ni mwenye kudhulumu nafsi yake na pia ni kafar na pia ni mwenye kukufuru kwa kwa wingi waqala ta'ala na Allah pia anasema la in shakartum la azidannakum mkishukuru kwa hizo neema zote ambazo tumewapea la azidannakum basi tutawazidishieni kwa neema zote ambazo Allah ametupea neema ya siha eh neema ya afya na neema kwa ujumla tukizishukuru basi Allah anatoa sharti la azidannakum basi tutawazidishieni katika hizo neema wala in kafartum na mkikufuru kwa hizo neema ambazo tumewapea inna adhabi la shadid hakika adhabu adhabu yangu ni kali adhabu yangu ni kali qala ibrahim ibn abdullah al-mazru'i fi risalatihi nasaih islah al-buyut anasema huyu mwanachuoni ibrahim ibn abdullah al-mazru'i fi risalatihi katika risala chake nasaih al-islah al-buyut nasiha za kusuluhisha nyumba zetu eh shekhu huyu ameandika hichi kitabu hichi risala kuwa ni nasiha ya kusuluhisha nyumba zetu anasema alhadhru min sharri alhatifi kwanza ambayo muislamu anafata hadhari kutahadhari na shari ya simu kutahadhari na shari ya simu simu na mfano wake muislamu anafata hadhari wa huwa jihazun anasema sheikh hii simu ni jihazun ni chombo lahu fawaidu ni chombo ambayo kiko na faida eh simu iko na faida mingi wa adraruhu na pia ni chombo ambayo iko na iko na madhara zake famin fawaidi na katika faida za hii simu tawfirul awqati ni kuchunga wakati hii simu katika faida zake ni kuchunga waka, wakati wa sur'ati ittisali bijamii jihat na pia hii simu inapelekea uharaka wa mawasiliano katika kila upande uharaka wa mawasiliano katika kila upande na katika faida zake wastikhdamuhu fil istifta kutumia hii simu na mfano wake katika kutoa fatwa kutoa fatwa mfano mtu anaulizwa maswali ambayo yanafungamana na dini kisha anajibu mwanachuoni anajibu hii ndio kutoa kutoa fatwa wa da'wati na pia hii simu katika faida zake kuitumia katika da'wa eh kueneza dini ya Allah wasilatul arhami na pia hii simu katika faida zake silatul arhami kufunga uko kufunga uko wa ghairiha na miongoni mwake na pia anasema Sheikh wa min madharihi na katika madhara ya isimu eh katika madhara yake almuakasatu kujenga upinzani almuakasatu kujenga upinzani huyu ni wa hii kundi na huyu ni wa hii kundi na ukiangalia hizi kundi zote labda kundi zote ziko kwa batil hakuna haki ambayo wanaitetea bali ni kundi ya batil walmughazalatu na almughazalat kutaniana kutaniana eh pia ni katika nini madhara ambayo imeletwa na hii simu kutaniana ambayo si haki kwani kuna kutaniana ya haki waduyaul awqati na pia hii simu ni chombo ambacho kinapoteza wakati hii simu ni chombo ambacho kinapoteza wakati wanamima na pia annamima kuchukua mahali kuchukua maneno hapa kuipeleka hapa ili kugonganisha kugona, kugonganisha watu wawili hiyo ndiyo namima na hii ni katika madhambi makubwa walghiba na pia hii simu katika madhara yake alghiba Alghiba kama anavyotaja Abdul Aziz ibn Abdul Ibn Abdullah ibn Baz katika risala yake Durusul Muhimma anasema dhikruka akhaka bima yakra. Alghiba ni kutaja ndugu yako kwa yale ambayo akisikia atakuwa ni mwenye kuchukizwa. he hiyo ndio ghiba na hii pia inaingia katika madhambi makubwa. Hii pia ni katika shari ambayo imeletwa na hii jihaz, hii chombo ya chimu ya simu wa hii na kinyume na hayo ambayo tumezitaja na kinyume na hayo inaingia wa fi ghairihi tadkhulu ittikhadhu sura na katika kinyume na hayo madhara ya simu inaingia watu kuitumia hii simu ambaye ni neema ya Allah watu kuitumia kupiga picha leo insha Allah tutakuwa tunaangalia hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inafungamana na jambo la kupiga picha na picha ambayo tunakusudia hapa ni kupiga picha ya watu wenye uhai ama vitu vyenye uhai ikiwemo mimi na wewe an Abdullah ibn Mas'ud qala kutoka Abdullah mtoto wa Mas'ud anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alimskia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna ashadda an-nasi adhaban yawm al-qiyama al-musawwirin hakika watu wenye adhabu kali watu wenye adhabu kali siku ya kiyama al-musawwirin ni wale wenye kupiga picha hakika wale watu wenye adhabu kali siku ya kiyama ni wale wenye kupiga picha muttafaqun alayhi na hii hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim waqala wahid min as-salaf fi hadhihi al-hadith fi istinbatihi na anasema mmoja katika wema waliotangulia katika hii hadith akitafsiri hii hadith akitoa hukumu anasema taswiru dhawatul arwah haramun kupiga picha ya viumbe vyenye uhai ni haramu kupiga picha ya viumbe vyenye uhai ni haramu sawaan kana fotografia sawa sawa hii picha iwe ni ya photograph iwe umeipiga na simu ama ile chombo ya kupiga picha yote inaingia katika uharamu au naqshan au rasman biliyadi wa nahwihi ama sawa sawa hii picha iwe imechorwa na mkono na mfano wake yote inaingia katika uharamu hao wote wanaingia ndani ya hiyo hadith qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam yakhruju unukan minan nari itatoka shingo ndani ya moto itatoka shingo ndani ya moto yauma alqiyama siku ya kiyama laha ainani tabsirani na hii shingo iko na macho mbili ambayo inaona wa udhunani tasmaani na pia hii shingo iko na masikio mbili ambayo inasikia wa lisanun yantiqu na pia hii shingo iko na mdomo ambayo inaongea yani kumaanisha hii shingo inaongea yakulu eh hii shingo inasema inni wukiltu bi thalathin hakika mimi nimewakilishwa kwa vitu tatu hakika ni mwakilishwa kwa vitu tatu ya kwanza bikulli jabbarin anid kwa kila mwenye kiburi mpinga haki kwa kila mwenye kiburi mpinga haki yule ambaye unamwambia Sheikh hii kitu haifai katika dini yetu lakini yeye kwa kiburi yake na kufuata matamanio ya nafsi yake anafanya nini anakataa hii haki anakataa hii haki kuhusiana na kufuata matamanio ya nafsi Allah anamwambia nabii wake Daud ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع العواء ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله الله انا مبيه متمواك داود يا داود ايه داود انا جعلناك خليفة في الارض تمكجاليا خليفة كتك ارضي فاحكم بين الناس بالحق بس حكوم بين اواتك وحقي حكوم بين اواتك وحقي لكني ولا تتبع الهواء حكوم بين اواتك وحقي wala tattabi'il hawa na usifate matamanio ya nafsi yako usifate matamanio ya nafsi yako kwani ukifuata Allah anasema anamwambia Daud fayudhillaka an sabilillah ukifuata matamanio ya nafsi yako unaletewa haki unajua hii ndio haki hii ndio ambayo ni ya ukweli lakini we unaenda kinyume itakupoteza kutokamana na njia ya Allah itakupoteza kutokamana na njia ya Allah hii shingo itakuwa imewakilishwa kwa kila mwenye kiburi mwenye kupinga haki wa pili ambayo shingo itawakilishwa juu yake bikulli man daa ma Allah ilahan akhar kwa kila mwenye kuitia pamoja na Allah kwa kila mwenye kuomba pamoja na Allah ilahan akhar mola mwingine yani wale washirikina pia hii shingo itakuwa imewakilishwa juu yao wabil musawirina na watatu almusawirina wenye kupiga picha eh ambayo ndiyo makusudi yetu wenye kupiga picha na picha ambayo tunasema tunakusudia hapa ni ya viumbe wenye uhai alsilsila asilsilatu sahiha na hii hadith iko katika silsila ya hadith ambazo ni sahih an abi anas radhiyallahu anhu kutoka kwa ibn anas radi Allah jiwe juu yake anhuma yeye na baba yake anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam qal alisema mtume kullu musawwirun fi nar kila mwenye kupiga picha ni ndani ya moto kila mwenye kupiga picha ya viumbe vyenye uhai makazi yake ni ndani ya moto yuj'alu lahu bikulli sura atajaliwa ile picha kila picha ambaye amepiga kila picha ambaye amepiga na waislamu eh tujiangalie nafsi zetu ni picha ngapi tumepiga hadi sasa hivi na bado tunaendelea kupiga picha yuj'alu lahu bikulli sura atajaliwa katika kila picha ambaye anaipiga sawaraha ambaye aliipiga nafsan hiyo picha itajaliwa nafsi itapewa nafsi fatu'adhibuhu fi jahannam na hii picha itamuadhibu ndani ya moto na hii hadith imepokewa na Muslim an Aisha radhiyallahu anha kutoka kwa Aisha radhi za Allah ziwe juu yake ani nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam eh Aisha anapokea kutoka kwa mtume anasema qala mtume anasema ashaddu nasi adhaban yawm alqiyama watu wenye adhabu kali eh wenye adhabu kali siku ya kiyama alladhina yudammuna bi khalqillah ayi yashbahuna bi khalqillah wale ambao wanafanya sawa wanafanya sawa wanashabihisha na viumbe vya Allah yani ukipiga picha hii inamaanisha kuwa wewe unashabihisha na viumbe vya Allah wao basi ukipiga picha utakuwa na adhabu kali siku ya kiyama rawahu al-bukhari wa muslim na hii hadith imepokewa na bukhari na muslim an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kutoka kwa abdullah mtoto wa Umar radhi za Allah ziwe juu yao yeye na baba yake akhbar anatoa habari eh Abdullah ibn Umar anatoa habari anasema anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal huwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal ladhina yasnauna hadhihi sura wale ambao wanajenga hizi picha yani kupiga picha kupiga picha kama tumevyoangalia katika hiyo hadithi nyingine ni ku, ku, umba unani kama unaumba innal ladhina yasnauna hadhihi sura wale ambao wanajenga hizi picha yuadhabuna yawmal qiyama wataadhibiwa siku ya kiyama wote wataadhibiwa siku ya kiyama yuqalu lahum itasemwa itasemwa wakiambiwa ahyu ma khalaqtakum ah, ahyu ma khalaqtahum ah, ahyu ma khalaqtum ipeni uhai yale ambayo mmeiumba ipeni uhai yale ambayo mmeiumba je waislamu eh turudi kwa nafsi zetu tutaweza kuipa uhai tutaweza kuipa uhai rawahu al-bukhari na hii hadithi imepokewa na bukhari tujiweke mbali na jambo la picha qala sallallahu alayhi wasallam anasema mtume sallallahu alayhi wasallam asuratu ras sura picha ni kichwa picha ni kichwa hiyo picha ambayo unaipiga ni kichwa fa idha ar-ras basi hiyo picha hiyo picha ikika hiyo picha ikikatwa kichwa fala sura basi hakuna sura hiyo picha ambayo unaipiga kichwa yake ukiikata haitakuwa ni nini haitakuwa ni picha tena kwani picha ni nini ni kichwa asilsilatu sahiha na hii hadith iko pia katika silsila ya hadith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 ambayo imewakujia ama hofu ambayo imewakujia wakiirudisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ila ulil amri minhum na pia wakiirudisha katika watu ambao wame, wamepewa amri juu yao yani ambayo inakusudiwa hapa maulama hizi vitu ya amani ama ya hofu wakirudisha kwa maulama la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum basi wangelijua hawa maulama wangelijua hawa maulama ambao wanaifanya istimbat yani wanatoa hukumu kwa hiyo amani hiyo kitu ambayo imewakujia ya amani ama ya hofu walaula fadlullahi alaikum Allah anamalizia akisema na kama sio fadhila ya Allah juu yenu wa rahmatuhu na rahma za Allah eh kama sio fadhila ya Allah juu yenu na rahma za Allah eh kurudishia wale wenye am, wenye ulil amr wale maulama hiyo hiyo vitu ambavyo imekujia ya hofu ama ya amani kama mtawarudishia maulama la tabatum shaitana illa qalila basi mngekuwa ni wenye kufuata shaitan isipokuwa wachache waqala sallallahu alayhi wasallam na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alulamaa warathatul anbiya'i au kama qala sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam anasema maulama ndio waliowarithi wao ndio warithi wa maambiya yani ambao wamewarithi kielimu kitu chochote ambacho kinatukujia tunafaa tuwarudishie maulama tutakuwa wenye kuangalia mafatawa ya maulama yani kuna ma mafatawa ya maulama waliulizwa maswali kuhusiana na hukumu ya picha tutakuwa wenye kuangalia je walisema nini maulama kwani tumeona eh kuwa kufuata maulama ndio hatutakuwa tunafuata mashaitani kwani wao ndio wako na basira wako na elimu fatawa ulama fi hukmi taswiru bikulli anwa'ihi tutakuwa tunaangalia fatawa eh za maulama yale ambao walitoa hukumu ndani yake fi hukmi taswiru bikulli anwa'ihi fatawa za maulama kwa hukumu ya kupiga picha ya viumbe wenye uhai bikulli anwa'ihi kwa anwa zake kwa types zake zote aliulizwa mmoja katika wanachuoni yaqulu sa'il eh ma hukmu taswiru ijmalan ayi suratu daruriyya wa ghairu darura eh aliulizwa mmoja katika wanachuoni yakulu sa'il anasema muulizaji ma hukmu sura ijmalan ni ipi hukumu ya kupiga picha kwa ujumla ai suratu daruriya kwa ujumla yani sura ya kidharura kuna sura ambayo lazima tu upige ya kidharura wa ghairu dharura na pia sura ambayo si kupiga picha ambayo si ya dharura eh kwa hii swali tunaangalia kuwa kuna sura ya dharura eh kuwa tu kuna pahali ambayo una, una bano kwa kona lazima ufanye nini upige picha na pia kuna sura ambayo si ya dharura akajibu mwanachoni huyu taswiru dhawatul arwah haramun kupiga picha ya viumbe vyenye uhai ni haramu kupiga picha ya viumbe vyenye uhai ni haramu an kana fotografia sawa sawa hizi picha ziwe ni za photograph eh hii ambayo tunaipiga na simu zetu hii ambayo tunaipiga na tablet hii ambayo tunaipiga na hizi chombo zote au nakshan au rasman bil yad hizi zote ni haramu sawa sawa imepigwa na photograph ama imechorwa na mkono wa nahwi dhalika na mfano ya hayo kisha shekha anasema akajibu waqtiyaru sura hurran idha tarra ay ihtiyaja al-insan ila shay'in min dhalika biduni mahad na mtu kuchagua kupiga picha iko na uhuru wewe kuchagua kupiga picha uko na uhuru idha ihtiyaja al-insan ukihitajia akihitajia mtu ila shay'in min dhalika biduni mahad akihitajia mtu kwa jambo la kupiga picha biduni mahad bila ya kujivua yani umefika pale umebana kwa kona lazima upige picha mfano wake ni zipi anasema Sheikh ka an yatlubu minhu suratu jawazu safar mfano itakikane kutoka kwako itakikane kutoka kwa mtu suratu jawazu safarin sura kupiga picha ya jawazu safar yani kupiga picha ya passport labda unataka kuenda pali eh ikahitajia kuwa lazima upige picha ya passport eh au ama sura ya id Sheikh anasema hii ni katika dharura wa nahwihi na mfano wake jaza dhalika basi anasema utapiga hizo picha hiyo picha ya ID utaipiga na picha ya passport utaipiga maa karahiyati qalbihi litaswir utapiga hizo picha mbili pamoja wewe unachukia jambo la kupiga picha unaenda unakaa unapigwa picha lakini kwa moyo wako unachukia jambo la kupiga picha Waliulizwa pia lujnatu daima, waliulizwa wanachuoni kongamano la wanachuoni. Eh, hii pia ni umuhimu ya kurudi watu wajue wanachuoni. Tukirudi tuulizane hapa, je, ni nani wanachuoni wa hizi asri? Watu hawajui, watu hawajui bali watu wanafuatana baadhi yao kwa baadhi yao, tutapotea ah, kama vile anasema lattaba'tum mushaitana illa kalila, mtafuata shaitani isipokuwa watu wachache. Waliulizwa lujnatu daima, wanachuoni kongamano la wanachuoni ambao wanatoa fatwa eh kuhusiana na masuala ya dini waliulizwa ma hukmu taswiru sura lilhaja au lizina ni ipi hukumu ya kupiga picha kwa haja kuna pahali unafika lazima upige picha au lizina ama kwa ajili tu ya mapambo na ndiyo wengi wetu tunapiga picha tunapiga kwa ajili tu ya mapambo wakajibu taswiru ahya'i muharram kupiga picha ni jambo la haramu kwanza kupiga picha ni jambo la haramu illa ma da'at ilayhi darura isipokuwa yale ambayo ni ya dharura mfano wake kataswiru min ajli tabi'iyya kama mfano wake kupiga picha kwa ajili ya ID hii inaingia katika dharura au jawazi safari ama kupiga picha eh kwa ajili ya passport wataswiru almujrimin na pia kupiga picha eh wale wahalifu wale wahalifu lidhabtihim kwa nini kupiga wahalifu lidhabtihim kwa sababu ya kuadhibiti wa ma'rifatihim na kuwajua lazima hawa halifu tuwapige picha eh, ili tuwajue wa nahwi hadha mimma la budda min na kinyume na hayo ambayo mtu lazima apige nini apige picha waislamu hiyo ndiyo hukumu ya picha tunamuomba Allah atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah allahumma arina alhaqqa haqqan وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قوموا الى صلاتكم